نعم أسامة نعم أسامة نعم أسامة في جبين العين أسامة في جبين العين أسامة نعم أسامة نعم أسامة نعم أسامة في جبين قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون الله قوته يديني كاري قوته نما je naređeno da gospodara On est à Ekokoyim, j'habite ça. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد Danas شاء الله تعالى govorimo o مدلس حديث Govorimo o مدلس حديث Mudelles, dakle dolazi od riječi tedlis, delle se i su tedlis, što znači obmana, varka, prevara i tome slično. To je jezičko značenje riječi tedlis. A što se tiče terminologije, mudelles hadis jeste hadis u kojem ravija sened prikazuje dobrim, a prikriva njegovu mahanu. Tedlis, u zagradu, šećate, rekli smo na početku, obmana ili varka, Tedlis se dijeli na dvije osnovne vrste. pod broj 1, tedlis, i zapišete tedlisul isnad na arapskom, tedlisul isnad, e, onda možete u zagradi tedlisul isnad, obmana ili varka u senedu, i tedlisu šujuh. <coughs> Ovo šujuh je množina od šejh. Šejhun šujuh. Tedlisu šujuh. Tedlisul isnad je bio pod broj 1, pod broj dva, tedlisu e šujuh. Tedlis ili varka u, šejhu, u šejhovima, da tako prevedemo slobodan prijevod. Da pojasnimo šta je ovo prvo. Tedlisu el isnad. Tedlisu el isnad. Dobro, da prvo pojasnimo, pa ćemo da zapišemo. <clears throat> dakle, tedlisu el isnad, draga braćo, jeste kada ravija prenosi od drugog ravija od kojeg je čuo. Ono što od njega nije čuo, bez da spomene da je to uopće čuo od njega. Bez da spomene da je to uopšte čuo od njega. Znači, te li snad jeste kada ravija prenosi od drugog ravije od kojeg je inače čuo. Možda zapišem. Kada ravija prenosi od drugog ravije od kojeg je čuo ono što nije čuo bez da spomene da je taj hadis čuo od njega. Ja. Znači šta ovo znači? Imamo ravije na da, imamo ravije, znači čuje od drugog ravije, prenosi od njega. Ali konkretno taj hadis kojeg prenosi nije čuo od njega. Ali on nije spomenuo da nije čuo od njega. I prenose dakle na način koji opet ne ukazuje da je čuo od njega, nego kaže an fulan, od fulana se prenosi tako da. Znači ne kaže u njemu haddethani ili ahbereni i tome pričao nam je, obavijestio nas je, obavijestio mi je i tome slične stvari. Dakle ne kaže, jer ako bi to rekao onda bi postao lažac, jer nije čuo od njega. Pa ne kaže, dakle, ne spomene, ne spomene e, nit haddeseni ni embaani, nego kaže, na primjer, an ili kale, rekao je taj i taj, a taj hadis konkretno nije čuo od njega, a nije čuo, dakle, od njega. Koja je razlika? Da napravimo razliku samo. Koja je razlika, pošto ima sličnosti, koja je razlika između skrivenog mursela i tedlisul isnada? Kod skrivenog mursela rekli smo da ravija prenosi od drugog ravije s kojim se sreo ili pak živio u istom vremenu, ali nije od njega čuo. Nije od njega čuo. A dok ovdje kod Tedvisu snada, znači on prenosi od ravije od kojeg je inače čuo hadise. Ali konkretno ovaj hadis ili tu predaju nije čuo od njega. Nije čuo od njega. I, i ovoga li Snada. Dakle, mi smo pojasnili, znači kad se vratimo na definiciju, vidi se razlika. Vidi se dakle razlika. Rekli smo kod Murselu Hafija, kada ravija prenosi od drugog ravije s kojim je živio u istom vremenu ili se pak sreo sa njim, ali nije ništa čuo od njega. A dok kod ovog hadisa, kod li Snada, znači prenosi od ravije od kojeg je inače čuo hadise, ali taj hadis ili tu predaju ili nekoliko tih predaja nije čuo, nije čuo od njega. Jer ovo jasno. Na. Dobro. Primjer, navodi primjer imam Hakim, od imama Hakim Mosanif navodi, navodi primjer, od imama Hakima, svojim senedom, do Alije ibn Hašrema, da je rekao, قال لنا ابن عيينة عن الزهري فقيل له سمعته من الزهري فقال لا ولا ممن سمعه من الزهري Znači navodi ovaj primjer a, koji bileži, predaj koji bileži Hakim sa senedom ali je Ibn Hašrema da je rekao, rekao nam je Ibn Ujejne, poznati učenjak, poznati hadith, Sufjan Ibn Ujejne. Dvije tačke, rekao nam Ibn Ujejne, dvije tačke, od Zuhrije, ani Zuhri, od Zuhrije se prenosi, stavite tri tačke, pa mu je rečeno. Znači Ibn Ujejne je počeo da govori, kaže, od Zuhrije se prenosi da je rekao. Pa su ga prekinuli i upitali, Jesi li čuo to od Zuhrije? Od Zuhrije se prenosi da je rekao, pa stavite kao tri tačke, znači prekinuci ga, pa, pa su ga upitali, znači Ibn Ojegnu, pa su ga upitali, jesi li čuo ovu predaju od Zuhrije? Ovu predaju od Zuhrije? Pa je rekao ne. Pa je rekao ne. Kad vidite, vidite da ovdje Ibn Ujajna je došao sa riječju kale. Znači Ibn Ujajna prenosi od Zuhrije, od kojeg je inače čuo hadith. Ali ovdje ovaj hadith, on prenosi od Zuhrije, kaže an Zuhri. Od Zuhrije se prenosi. Pa su ga pitali, jesi li čuo ovu predaju Zuhrije? Rekao je ne. Pa je rekao, dakle, ne. Tedlisu et tesvije. Ovo je u okrinu, dakle, tedlisu li snada. Ovo potpada pod tedlisu el isnad. Tesvije znači nešto poravnati, izravnati, Šta je tedlisu tesvije? Da pojasnim prvo. Dakle, tedlisu tesvije jeste kada ravija prenosi neki hadis od svoga šejha. Prenosi svoga, had, neki hadis od drugog ravije, to je od svoga, od svoga šejha. A taj šejh prenosi od osobe koja je daiv, a taj daiv slab prenosi od osobe koja je tika, koja je pouzan, povjerljiv šejh. Pa onda ovaj prvi ravija izbriše ovog slabog. Izbriše ovu slabu osobu između ova dva šeha, a oni su se međusobno sreli, živjeli u istom vremenu, i izbriše dakle ovu slabu osobu iz seneda, tako da ispadne kao da povjerljiva osoba, pouzdana osoba prenosi od pouzdane osobe. Da pouzdana osoba prenosi od pouzdane osobe. Da ponovimo još jednom. Dakle, imamo raviju koji bilježi, prenosi hadis svoga šeha taj šejh prenosi hadis od slabe osobe, a ta slaba osoba od opet povjerljive osobe. Pa dođe ovaj ravija, prvi ravija i izbriše ovog, sla, ovu slabu osobu, slab, slabog raviju. I onda ispadne kao da, je, kao da hadis prenosi povjerljivi od povjerljivog. Kao da hadis, dakle ovaj hadis prenosi povjerljiva osoba od povjerljivog, dakle taj šejh od šejha. A on njih dvojica su živjeli u istom vremenu. Ta dva šejha su živjeli u istom, u istom vremenu, ali ovaj čovjek, dakle izbaci slabog raviju između njih dvojice i prikaže da je kao, da, kao što smo rekli u definiciji. Dakle, prikazivanje seneda dobrim uz skrivanje mahane. I on kao da prikaže sened, u stvari prikaže sened dobrim, kao da je sened ispravan, a u stvari tu ima mahane. A u njemu ima mahane, prikrio je mahanu na. To znači, ja, zato olema, e, velika olema haditha, koje se bave illetom, illetom hadith, dakle slabostima haditha i E, i ovim stvarima, oni su ti koji, koji znaju ove stvari, a poznati su i ljudi, mi ćemo da spomenemo neko od njih koji su poznati po ovim stvarima. To su poznati po ovom tedlisu, po ovom tedlisu. Na. Da <laughs> definišemo dakle ovo. Da definišemo. Tedlisu tesuje kada ravija prenosi hadis od svoga šeha izostavljajući slabog raviju između dvije povjerljive osobe koje su se međusobno srele. Između, ne on, njegov šejh je vjerodostojan, ali problem je između, dakle, njegovog šejha, njegov šejh prenosi od slabe osobe. A ta slaba osoba ponovo prenosi od povjerljive osobe i on samo izbriše, dakle, tu slabu, tu slabu osobu. I ovo je najgore, dakle, vrsta tedlisa. Ovo je najgore, dakle, vrsta tedlisa. Primjer za ovu vrstu tedlisa hadis kojeg spominje Ibn Ebi Hatim nemojte hvaliti, hadis glasi nemojte hvaliti islam čovjeka sve dok ne upoznaš njegovo mišljenje. E ovaj hadis, draga braćo, prenosi Ubejdullah ibn Amr od Ishaqa ibn Ebi Ferwa a on od Nafija od Ibn Omer radijallahu anhu od poslanika sallallahu alaihi wa Znači, Ubejdullah ibn Amr je povjerljiva osoba, fiqa. Ishaq ibn Abi Farwa je da'if, slab. A nakon toga Naf je ponovo povjerljiva i pouzdana, pouzdana osoba. Povjerljiva i pouzdana, pouzdana osoba. Pa je ovdje dakle ravija, draga braća, iz, e, izbrisao, izostavio. Izostavio Ishaqa ibn Abi Farwa koji je slab. Tako da je ostao dakle kao da je lanac od Ubejdullaha ibn Amra od, na, od Nafija on briše dakle jednu graviju slabog, jeste i onda ostaje dakle spoj između dvije poznate. Da. Obedula ibn Amr, od ibn Amr staviti u zagradi povjerljiv. Jeste. Ishaq ibn Abi Ferwa u zagradi slab. I, i nafija. Nakon toga dolazi nafija. Nafija. E, nafija ponovno povjerljiv. Jeste. Pa dakle ravija, dođe ravija i ovdje izbriše ovog ili izostavi ovog Ishaqa, i onda ispadne kao da je Obejdullah ibn Amr od Nafija. A njih, oba su povjerljivi, pouzdani. Tako da ispadne kao, Sened je prikazao ispravni, a prikrio, a prikrio Mahan. Najpoznatije osobe, draga braćo, koje su bile poznate po ovom tedlisu, su Bakijet ibn Walid, Bakijet ibn Walid, slabo gravio, i Sened se prikaže dobrim. Najpoznatiji koji su poznati po ovom tedlisu su Baqija ibn Walid i Walid ibn Muslim i drugi. Walid ibn Muslim. Jedan učenjak Ebu Musir kaže za ovoga Baqija ibn Walid kaže أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية أحاديث بقية ليست نقية كذا حديث بقية نيسو نقية نيسو تشستي minha ala taqija. Zato ih se pripazi. Znači u arabskom dolazi stihom da u Rimi. Hadithu baqije, lejsed naqije, fakun minha ala taqije. Na, <laughs> jer taqije je tukija, znači pripazite se nečega. Jel da? Na, Walid. I Walid ibn Muslim. Ovaj drugi se zove Walid ibn Muslim. I da spomenemo još ovu, zadnju, ovu drugu vrstu. Dakle, ovo tedlisu etesuje potpada pod tedlisu el isnad. Da spomenemo ovu drugu vrstu tedlisu ešujuh. Da. Kada ravija prenosi hadis od svoga šeha kojeg je čuo. Ali nazove svog šeha, zarez da kunjet da kunjet šta znači kunje? Kunje. Znate šta znači kunje? Ebu. Znači Ebu taj i taj. To je dakle kunjet. Da kunje zarez ili ga opiše svojstvom po kojem on nije poznat kako se ne bi prepoznao. Kako se da taj dakle šeha od kojeg on prenosi kako ga ne bi prepoznali. Na. Kao na primjer ako imamo neku osobu po imenu, poznat na primjer po imenu Abdullah, pa dođe ovaj ravija i da mu neki kunjet, Ebu, Ebu taj i taj, Ebu Bekr ili Ebu Muhammed ili Ebu Ebu. Dakle, da neki kunjet svom šehu ili ga opiše nekim svojstvom po kojem on nije poznat kako se on ne bi prepoznao, kako se ne bi prepoznao ko je taj, ko je taj šejh. Primjer smo naveli dakle. Ako imamo osobu koja zove Abdullah, na primjer, i tim daš e, nadimak, po njegovom djetetu, na primjer, ima dijete koje zove Muhammed i ti ga nasloviš i kažeš Ebu Muhammed, pričao mi je Ebu Muhammed. A on nije poznat kao, e, po, tim, ovaj, po tim kunitom Ebu Muhammed, već je, na primjer, poznat po svom imenu, Abdullah. Znači, samo da bi prikrio svog šeha da se ne bi znalo o kome se, o kome se radi. Dakle, normalno normal model hadis jeste, jeste slab Jeste slab hadis. Propis, zapišite samo da pojasnim još, propis rivajeta mudelis osobe. Kakav je propis rivajeta mudellis osobe? Dakle, osoba koja je poznata po, ovom, po, Kakav je propis, znači? Mudellis osobe. Pod broj 1 crtica, ukoliko jasno kaže da je čuo hadis, onda se njegov rivajet prihvata. Onda se njegov rivajet prihvata. Znači kao da kaže, čuo sam od toga i toga, obavijestio me je taj i taj, pričao mi je taj i taj, znači jasno ispolje da je čuo. Tada prihvatamo njegov, prihvatamo njegov rivajet. Ako ne kaže da je čuo, onda se njegov rivajet ne prihvata. Ovo je dakle druga crtica pod broj, ili pod broj 2. Ukoliko ne kaže da je čuo, onda se njegov rivajet ne prihvata. Znači kao kada bi rekao an fulan, od fulana, ili kao bi rekao kale i tome slično. Tada se dakle njegov rivajet ne prihvata na. To je dakle što se tiče u cjelini vezano za hadithu al-mudallas. Hadithu al-mudallas, mudallas, mudallas hadith. Jer jasno ovo Dobro. Progovorili smo o najvažnijim vrstama slabih hadisa, a sada inša Allahu ta'ala prelazimo na al-hadithu al na izmišljen ili apokrifan hadith. Hadithu al-mavdu, mavdu, izmišljen hadith apokrifan hadis. Znači, definicija normalno, nema neke posebne definicije, to je dakle izmišljeni hadis koji se pripisuje Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wasallam. Definiciju dakle. I to je dakle najgora vrsta slabih hadisa ili bolje rečeno da ga uopšte ne spominjemo kao vrstu slabog hadisa nego najgora vrsta jer, e, jer dosta učenjaka navdu hadis ili izmišljen hadis ne svrstava pod daif hadis, već kao posebnu vrstu hadisa. kao, kao posebnu vrstu hadisa. Na. Najgora vrsta slabih hadisa ili najgora vrsta hadisa kod onih uđenjaka koji ovu koji ove hadise smatraju posebnom vrstom hadisa. Ne smatraju kao vrstu slabih hadisa, nego posebna vrsta hadisa, izmišljeni dakle hadisi. Kakav je propis prenošenja maudu izmišljenog hadisa? Nije dozvoljeno prenositi izmišljeni hadis osim da se pojasni njegova laž. Kako znamo da se radi o izmišljenom hadisu? Na osnovu čega dolazimo do spoznaje da je određeni hadis izmišljen hadis? Na osnovu čega? Prva stvar, da to prizna osoba koja je izmislila. Da prizna osoba koja je izmislila. Na osnovu čega spoznajemo izmišljene hadise? Podbroj na osnovu priznanja osobe koja je izmislila hadis. Kao što je, na primjer, osoba Ebu Isma, Nuh ibn Abi Marijem, priznala da je izmislila, ovaj čovjek da je izmislio hadise koji govori o vrijednosti svake sure zasebno u Allahovoj knjizi. Dakle, onaj hadis koji govori o svakoj suri zasebno, čak je imalo to i na, na bosanskom mjeste, znači ko ta i ta sura za to i to, ili ta i ta sura ima vrijednost tu i tu. Ebu Isma Nuh ibn Abi Marijem, koji je priznao, on je priznao da je izmislio hadis koji govori o vrijednosti svake sure zasebno. O vrijednosti svake sure zasebno. Iako ogromna većina kuranskih sura e, nemamo, draga braćo, neke posebne hadise koji govore o njihovoj vrijednosti. Normalno, Kur'an je čitav ga u Kur'an vrijedan. Izmislio hadis koji govori o vrijednosti svake sure zasebno. Dakle, veliki broj ili ogroman broj kuranskih sura nemamo, draga braća neke vjerodostojne predaje koji govore o njihovim vrijednostima. To normalno ništa ne umanjuje od vrijednosti Allahove subhanahu wa ta'ala knjige. Mali je broj tih sura e, gdje postoje dakle vjerodostojne predaje o njima kao što je na primjer sura Al-Fatiha gdje imamo vjerodostojne predaje o ovoj suri e, vrijednosti ove sure zatim sura e, Al-Baqara i Alu Imran zatim isto tako sura suratul Ikhlas Kul a'udhu bi rabbil falak Kul a'udhu bi rabbil nas Ajetul kursi, ali već je to ajet ako dakle, u okrilju sura Al-Baqara, dva zadnja ajeta opet i sura Al-Baqara i tako dalje. Sa surom Al-Kahf isto tako da učenje sura Al-Kahf. A što se tiče većine, dakle sura nemamo vjerodostojne predaje. A nema, tako na primjer, nemamo vjerodostojne predaje za suru Al-Jasin. Iako imate puno slabih hadisa koji govore o vrijednosti uh, sure Jasin. Učite Jasin svojim umrlima, kao što je na primjer taj hadis ili Jasin je srce Kur'ana, ili Jasin je za ono zašto se uči i tome slični hadise. Nemamo vjerodostojne hadise koji govore o vrijednosti zasebno, dakle o vrijednosti sure Jasin. Ili pak, na primjer, sure el Vakija. Vjerojatno mi je poznat onaj hadis da onaj ko prouči svaku noć suru el Vakija prije spavanja neće ga zadesiti siromaštvo. Neće ga zadesiti siromaštvo. I još puno dakle tih drugih sura gdje postoje hadisi, ali koji nisu vjerodostojni. Dakle, mali je broj sura gdje imamo hadisa koji zasebno govore o vrijednostima tih sura. Nije vjerodostojan. Taj hadis koji govori o vrijednostima sura al nije vjerodostojan. Sura Mulk imamo i tu hadisa koji govori o vrijednosti ove sure. Neki učenjaci su ocjenili ove hadise kao vjerodostojne. Kao što je hadis Allahova poslanika, e, sura o Allahovoj kizi od 30 ajeta zagovarala se, zauzela, eh, zauzimala se, činila šefat za osobu, sve dok je nije uvela u džennet. A to je sura Tebarek, sura Mulk. To je sura Mulk, sura Tebarek je sura Mulk. Na, Šeha Albani je ocijenio ovaj hadis kao vjerodosno. Jeste, isto tako spominje se u drugom hadisu, da štiti kaburske patnje, ne znam vjerodostojnost ovog hadisa. Da, suru sežde i suru? Ne. Šta je učio? Suru, prije spavanja? Da, da, džezak, na. A imamo drugi e, rivaj, drugu predaju da je učio suru Subhana alladhi asra bi abdihi. Isto u drugom rivajetu sura Al-Isra, na, Subhane. Ova sura se još zove sura Subhane ili sura tu Benu Israil. A ona je poznata kao Mushafu kao sura Al-Isra, na. Taj. Pod broj dva, ono što je na stepenu, na osnovu onoga što je na stepenu priznanja. Dakle, nije priznanje, ali je na stepenu kao da je priznao. Na osnovu onoga što je na stepenu priznanja. Kao na primjer, kako, na osnovu čega ovo kažemo? Na primjer, ravija prenese neki hadis od nekog šeha i onda ga upitamo kada si se sreo sa tim šejhom i onda na primjer kaže stote hidžetske godine. A ovaj ravio preselio na primjer šeho od koje prenosi preselio 90. ili 95. ili 99. hijđerske godine. A on kaže da se sreo sa njim stote hijđerske godine. Znači znamo da se radi o laži. Da se radi dakle o laži. To je dakle kao da je, kao da je priznao. Iako on nije priznao, ali ovo je na stepenu priznanja. Ovo je na stepenu priznanja. Pod broj tri, primjer, znači ovo možemo, kao na primjer da, da ga upitamo kada prenosi taj hadis, kada se sreo sa tim e, šejhom, pa da on kaže, na primjer, 100. hijđarske godine, a taj šejh preselio 90-95, kao primjer smo samo naveli. Pod broj tri, na osnovu indirektnih dokaza, kada je u pitanju sam ravija. Kao, na primjer, da je osoba, draga braća, Rafidija, a prenosi hadis koji govori o vrijednosti Ahlul Bejta. Dakle, imamo Rafidiju i prenosi hadis koji govori o vrijednosti Ahlul Bejta. Znači, ovo je indirektni dokaz da se može raditi o izmišljenom hadisu. Poput Rafidije, napišite, možda napisati, poput Rafidije koji govori, koji prenosi hadis o vrijednosti Ahlul Bejta. Poput Rafidije, na osnovu indirektnog dokaza kod samog ravije. Poput Rafidije koji prenosi hadis o vrijednosti Ahlul Bejta. Ne, on, on, oni zagovaraju da ih vole, ali dakle to ih navodi da pretjeruju i da izmišljaju hadise na njih. Na. Da. Da, da, to je rekli smo mutevater. On, on je tu, znači on svjesno, kada to radi svjesno, uh, svjestan je da je slagao hadis, on potpada pod, pod ove dakle riječi poslanika sallallahu alaihi wasallam, ako namjerno slaže na mene, neka, se, neka sebe pripremi mjesto u džehennemu, Čak što više imate, os, imate uleme koja je to smatrala kufrom. Onaj ko slaže na poslanika sallallahu alaihi to su smatrali dakle kufrom. Da. I zadnja stvar na osnovu indirektnog dokaza u tekstu hadisa. Na osnovu indirektnog dokaza u samom tekstu hadisa. Da. kao na primjer dakle, da, je hadis jako slabe forme, jer vi znate da hadisi poslanika sallallahu alaihi wasallam su na visokom stepenu. Poslani sallallahu alaihi dat mu je izgrovit izgrovit, dakle govor. Ili, na primjer, da se taj hadis suprostavlja nečem što je opšte poznato. Ili da se suprostavlja jasno, dakle, ajet iz Allahove knjige i tome slično. Dakle, kao, na primjer, hadis da je Nuhova lađa učinila sedam kruga tavap oko kjabe, zatim nakon toga klanjala dva rekata. Na. Dakle, ovo se vidi sam, samog ovaj, ja, samog ili, na primjer, e, kadel urzu, gotovo da je urz, da je riža, šeji hrane. Drugi dakle, između hadis. Znači, gotovo da je urz, kao hvala, dakle, urz ovaj, e, riže, gotovo da je riža šejih svih, svih, sve hrane. <laughs> na, da, napravimo jednu malu pauzu, pa da nastavimo, inša Allah, sa mevdu hadisima, da pojasnimo razlozi radi kojih je došlo do, do toga da se izmišlja iznutra. Kao što je Muhammed ibn Sa'id, Ašami, poznan El Maslub, koji bi, koga, koga, koga razapeli zbog svog zindikluka koji je izmislio hadis ja sam zadnji poslanik. Nema nakon mene poslanika osim ako Allah bude htio. Znači ovaj prvi dio hadisa je vjerodostojan. Ali on je dodao ovaj zadnji dio, osim ako Allah bude htio. I sad dođe neko nakon toga, proglasi se poslanikom, znači evo hadis, osim ako Allah bude htio. Znači postoji mogućnost da opet bude, opet bude poslanik. Dakle, primjer jeste ovaj, jeste ovaj hadis. Na Abdullah ibn Sebe, Zindiq. Ovaj se zvao Muhammed ibn Sa'id, Al-Shami, Al-Maslub, Al-Razapeti. Al-Maslub, znači razapeti, na. Sljedeći razlog koji je po redu kojeg četvrti žela za isticanjem. Dajif je, hadis je dajif. Nije dakle valjda izmišljen, ali je hadis dajif. Na, jest. Žela dakle za isticanjem, za šuhretom, da bude čovjek poznat, pa šta radi? da dakle onda dođe sa nekim, sa nekim pričama, sa izmišljenim hadisima, kako bi bio poznat. Eh, jer ljudi inače, jel vole neke čudne priče, neke, to je, eh, vidite među samim narodom, neke izmišljene priče, ne, to im je, vole da slušaju neke primjere sufijske, <laughs> na, vole. Tako, na primjer, spominje se da je imam Ahmed ibn Hanbel i Jahja ibn Ma'in, da su došli u jednom mjestu, jedan mežđid, i ustao mladić i počeo da kazuje hadis. Pričao mi je Ahmed ibn Hanbel i Jahja ibn Ma'in. Ko kaže, jeste, ko kaže la ilaha ila Allah, toliko i toliko puta Allah će mu stvoriti za svako slovo po jednu pticu, svaka ptica u, svom klunu nosi toliko i toliko zlatnog, nečega spominje 70.000 ovoga, znači spominje nešto ogromno, velike neke cifre. I sad Jahja ibn Ma'in, Ahmed Hanbel se gledaju, kaže Ahmed, smo ti pričao je ovaj hadis? Nisam. Jesi mu ti pričao? Nisam ni ja. Čekaju da završe da završi ovaj mladić. Završi ovaj mladić i dolaze mu Jahe ibn Ma'in i Ahmed ibn Hanbel. I kažu mu, ja sam Ahmed ibn Hanbel, ovo je Jahe ibn Ma'in. Ovaj hadis kaže, prvi put čujemo, nikad ga nismo čuli. Kaže ovaj mladić, kaže, subhanallah, sad sam saznao da su Ahmed ibn Hanbel i Jahe ibn Ma'in, kaže, Ahmaci. Ja, kaže, znam sedamnaest ljudi koji imaju ime Ahmed ibn Hanbel i Jahe ibn Ma'in. Znači da se izvuče. Znači nisi ti taj Ahmed ibn Hanbel i taj Jahja ibn Ma'in od kojeg sam ja čuo taj hadis. A neki drugi Ahmed ibn Hanbel i Jahja ibn Ma'in. Zatim nakon toga sljedeći razlog ulizivanje vladarima. Ili peti po redu. Kao što je na primjer bio, eh, kao što je priča Gijata ibn Ibrahima al-Kufije sa emirul mu'minin al Mahdijom, sa Mahdijom. Kada je ušao kod njega, a on se igrao sa golubom pa mu je spomenuo hadis poslanika sallallahu alejhi ve nema naticanja osim kada je u pitanju šilak, dakle cila na strijelu, au hufin, au hafir, ili kada je u pitanju kopito i papak. Dakle, kopito konja, papak, ili kaže da devu, dakle deva ima papak, ili da? Dakle, nema naticanja osim kada su u pitanju ove tri stvari. Pa je ovaj čovjek dodao euđana ili krilo. Ili krilo. Dakle, želeći ovom vladaru da ugodi da bi dobio nakon toga nagradu. Pa je dodatak ovdje ovaj, dodao posebno ovaj zadnji dio, izmislio ovaj zadnji dio džana krilo. Da bi dakle opravdao ili pa da bi se dodvorio ovom vladaru Mehdi. Pa je Mehdija to spoznao, uvidio je to, pa je naredio da se zakole golub. Pa je rekao, ja sam taj koji sam ga naveo na to. Dakle, moj postupak je bio sebe da on to učini da bi se meni dodvorio. Na. I isto tako zadnji razlog, šesti razlog, jel po redu, radi sticanja i metka. Da, kao što ima određeni kusasa, određeni ovaj, ljudi koji bi kazivali priče, izmišljali priče, dakle, i na taj način ljudi bi im davali metak pare i onda bi oni govorili samo kad bi radio dinari, radio dinar i dirhem. na. A znate kako je Omer radijallahu anhu žestoko reagovao kada jedne prilike sjedio čovjek u mešđidu i čitao neku knjigu. I on ga on pita šta je ovo su priče, kaže neko o Danielu. Omer uzeo štab, i sudarao ga dobro i kaže, Allah, i kaže mu Allah subhanahu wa ta'ala kaže Nahnu nakusu alejke ahsan al Allah kaže mi ti objavljujemo najljepše priče a ti nam pričaš neke priče mimo Allahove, <coughs> mimo Allahove knjige. Kao primjer, Mevluda. <laughs> pa jeste, u Mevludu imate izmišljeni hadisa. Burak, kad je Burak koji plače, e, životinja koji jahao poslanik sallallahu alaihi wa sallame, prilikom Israa. Kad, kad je ovaj Džibril, zabravio sam kako više ide tekst Mevluda. <laughs> kad je Džibril otišao u džennet pa nađe tamo nekog buraka kako plače, pa što plače, znači plače iz čežnje za Muhammedom sallallahu pa Džibril uzima tog buraka pa priča poslanik sa sallam, dakle smrt poslanika sallallahu alejhi ve pa dolazi melek Džibril i Azrail, jel de? Pa prvo ulazi melek Džibril, a, poslanik pojašnjava Fatimi, pa ovo su melek Džibril i melek Azrail, pa ulazi melek Džibril, pa zatim nakon toga, pa priča između poslanika i Džibrila, pa melek Azrail. I ono što je malo prije, dakle, brat spomenuo, dakle, keramije, mezdeb keramija, Jeste, keramije su e, izmišljale hadis i govorile ono što brat malo prije spomenu, mi ne lažemo na poslanika, već mi lažemo za poslanika. To je to. Dakle, to je što se tiče povoda koji su doveli razlozi koji su bili sebe izmišljanja hadisa, a imate i dosta tefsira, draga braća, u kojima ima dosta izmišljenih e, lažnih predaja. Dakle, napi, napišite e, tefsire u kojima se mogu, dosta često mogu naći ove izmišljene predaje. Da, keramije su govorile mi ne lažemo na poslanika, već lažemo za poslanika. Na. Ali to im dakle ništa ne koristi i da, da hadis kod Buharija. Inna mimma adrake an nasu min, na min kelami fasna Ako se ne stideš, radiš što god Na. Dakle, tefsiri u kojima se dosta često mogu naći izmišljene predaje. Tefsir Tha'lebija, Zares, Wahidija, tefsir dakle vahidija, čovjek El Wahidi, tefsir za Mahšarija, za Mahšarija vam je vjerojatno možda poznat, da za Mahšarija, za bio šta? Na, Mu'tezil, Mu'tezili, kjane Mu'tezilijen. Tefsir za Mahšarija, tefsir Bejdavija, Bejdavi, dakle čovjek u imenu Bejdavi, na, to su dakle ti tefsiri gdje se dosta često mogu naći, važno dakle izmišljeni hadisi. Imate, dakle, ima, imate i u drugim tefsirima se nađu određeni lažne izmišljene hadise, čak šta više ima i u, imamu, u tefsiru imama Taberija, ali dakle ovdje se mogu više i češće naći su ovi, su tefsiri. A tefsir, dakle, koji je po pitanju ovih hadisa jako dobar u smislu da, da, da gotovo ne spominje takve hadise osim kada, osim kada ih pojašnjava se tefsir Ibn Ketira rahimahullahu ta'ala. Ne, ne, ovi tefsiri, nažalost, dakle, spominju ove predaje, a ne ukazuju da se radi o lažnim izmišljenim predajama. Spominju u cijelini, dakle, da, učenjaci, ali nema... Ibn Ketir posebno, dakle, spominje. A ako spomene, dakle, posebno kada su pitanju Israilijati, te predaje, on spomene da se radi o Israilijatima i tome slično. Najpoznatija djela koja su napisana, da, još da spomenemo najpoznatija djela iz ove oblasti, dakle dijela koja govore o izmišljenim predajama, Kitabu al-Mawdu'at od Ibn Džauzija, koje smo malo prije spomenuli. Poznate učenjak, da, ima dosta ovaj e, knjiga, dakle spominjali smo ga, Ibn i kaže da se njegovim sebebom, pred njegovim rukama pokajalo 100.000 ljudi, a prihvatilo islam 20.000 ljudi. I da je rekao, on to prenosi, da. I kada, kaže, kada bi rekao da sam pročitao 20.000, pa bilo bi više tomova, 20.000 tomova bilo bi više. E koliko je još pročito, kad je izrekao pa do kraja, Allah najbolje zna. A ima, ima i knjigu, ima i knjigu Ahbarul Hamqa wal Mugafelin. Priče o Ahmacima i Gafilima. Ne spominje neke priče određenih ljudi Ahmaka. Kao na primjer spominje, kaže, rekao čovjek svom mladiću, svom sluge. Kaže, u kojem smo danu klanjali džumu? Pa je, kaže, ovaj mladić, kaže, malo se zamislio, rekao, mislim, kaže, da je bio utorak. <laughs> ja, a još ovo je već veće na arapskom. Znači na arapskom kaže, kad smo klanjali džumua. Znači e, petak se na arapskom kaže mu džumua. Ja razmišljam, kaže, mislim da smo klanjali, da smo klanjali, kaže ovaj, <laughs> utorak. A spominje isto tako da neki komšija klanjao namaz i plako. Puno plako. A ovaj drugi komšija ne može da spava koliko ovaj plače ali ne čuje šta uči, ne može od djece da, da čuje šta to dobro uči. Pa se primakne tamo da vidi, a ponavlja jedan ajet stalno. Da vidim, kaže, koji ga to ajet rasplako. I ode tamo da čuje šta ga je rasplakalo, kad čuje ovaj komšija uči, jes eluneke anil mahid, kul huva eda, pitaju te o mahidu, o hajzu, reci to je <laughs> nečist, i tako dalje. <laughs> Na, reci brate. Ibn Džauzi. Ne, ne, ne, ovo je posebno. Djela koja su ukazala, znači, na ove izmišljene predaje. Ukazala, on je napisao posebnu knjigu, na, gdje je dakle spomenuo izmišljene hadise i rekao dakle, i nazvao je knjigu Kitabul Mavduat, knjiga dakle izmišljene hadisa. Da bi upozorio, na. Ja nisam znao šta znači. Ovaj, sahih ovaj. hadis je isto važno i zabilježite oni koji je laž. Jeste, da se ukaže, da se ukaže na laž. Ovo je na arapskom laž, pa ja nisam razumio. Da A, dakle, ovo je zasebno, rekli smo, dijela koja su napisane iz ove oblasti. Reci Ibrahim. Moguće i vjerodostojne predaje od Osmana radijallahu anhu. Osman radijallahu anhu, njegova žena, kad je bio, ubijen, rekla je ubili ste čovjeka koji je učio Kur'an, e, koji bi znao na jednom rekatu proći čitav Kur'an. Znači to je bilo nakon smrti poslanika sallallahu alejhi Kako? Evo kako. berite je to vremen. Dakle Allah subhanahu wa ta'ala daje to, me svjedoči hadis poslanika sallallahu ve sellem Neće nastupiti sudnji dan sve dok se vrijeme ne približi, sve dok godina ne bude poput mjeseca. Mjesec poput nedele, Nedela poput dana, dan poput sata, a sat poput trena. I zato ono što su selefi, selefu sale bili u stanju da urade za jedan tren, nama treba sat. Ono što oni radili za sahat, nama treba e, čitav dan. Ono što oni radili za dan, nama treba nedela. Ono što su oni radili za nedelu, nama treba mjesec dana. A ono što su radili za mjesec, nama treba godinu dana. I zato mi smo navodili primjere. Ibn Qajim, kako je napisao knjigu na putu, Zadul Ma'ad, kad je stigao taj čovjek da piše knjigu na putu? Kad je jeo? Kad je pio? Kad je putovo? Na, Ibn Qajm. Šehul Islam je napisao da ovu, ovu uh, brošu, uh, Akiretu Sjeo posle do Akšama napisao. Akiretu El e, Vasetije. Na, dakle to je Allah, e, čak subhanallah, imam nevevi, imam nevevi spominje, spominje ovaj način na koji su se selefi odnosili prema Allahovoj knjizi. Pa kaže, neki od selefa su učili Kur'an, završavali hatmu u dva mjeseca. U dva mjeseca bi završili hatmu. Neki od njih bi završavali hatmu svaki mjesec. Neki bi završavali svake dvije hefte. I to je bio, kaže, postupak velikog broja selefa. Neki bi završavali hatmu za deset, neki devet, neki osam, neki sedam dana i to je, kaže, bio postupak velikog broja selefa. Neki bi završavali hatmu šest, pet, četiri, tri, neki za dva, neki za jedan dan. I onda je spomenuo primjer Osmana radijallahu anha Temima Darija E, mujahida i još neki dakle drugih tabijaina i učenjaka. Neki su kaže u toku u to, bi proučili hatmu u toku dana dva puta. Poznata je predaja od imama Šafije da bi u toku Ramazana proučio hatmu 60 puta. Znači hatmu preko dana, hatmu preko noći. Kaže imam Nevevi, a najviše što je do nas doprlo jeste da je jedan čovjek proučio hatmu osam puta, četiri puta preko dana, četiri puta u toku noći. Na. Jedino brzo ako se uči da. Ali ovdje se radi dakle, o berici, jer Selefu Sali nisu učili Kur'an brzo, nego sa razumijevanjem, sa... Na, Dakle, to je, draga braćo, e, berici to ovaj, berici to vremenu. Kao što je rekao jedan od ovaj, od Selefa, kada je mu je došla smrt i kada je e, njegova kćerka zaplakala, rekla, rekla, kaže ovaj čovjek, zar se bojiš, kaže, za mene, nemoj se bojati za mene, tako mi Allaha, ja sam u ovom čošku završio hatmu 24.000 puta. 24.000 puta, dakle, proučio, proučio hatmu. Na. 24.000 hatmi, znači da je svaki dan učio, matematika nam sam treba da ne, da ne ovaj. <laughs> ja. <laughs> Na, dakle, beriće tu, tu. Mi ne negiramo da ima i stvarno nekih tih priča i predaja u kojima ima pretjerivanja. Ali dakle, kada su u pitanju Salafu Salih, Allah te je im je dao blagoda, dao beriče da dakle u njihovom, u njihovom vremenu. Dakle, rekao smo Kitabul Mavduat, prvo djelo koje smo spomenuli, koje govori o ovim e, izmišljenim predajama. Zatim imate dijelo el laal il-Masnu'a fil ahadith il-Mavdu'a od imama Sujutija. El laali al-Masnu'a fil ahadithi al-Mavdu'a. Imam Sujuti. I ova knjiga, draga braća, u cijelini predstavlja sažetak ove prve knjige Ibn Džauzija, predstavlja sažetak ove prve knjige s tim što je imam uh, eh, Sujuti ta'ala dodao neke stvari, dodao određene hadise i spomenuo određene opaske. Na. I još jedno dijelo da spomenemo i još jednu knjigu Tenzihu šarijatil marfu'a anil ahaditi ešeni'a al dua u smislu čišćenje uzdignutog šarijata od ružnih i izmišljenih hadisa. Slobodan prijevod. Ne, ovo je knjiga od Kenanija. Imam Kenani. Ibn Irak il Kenani. Na, a? Čišćenje uzvišenog šarijata od ružnih i izmišljenih hadisa. Da, šeh Albani napisao silsiletu ahadithi da'ita wal magdua. Silsilu slabih i izmišljenih hadisa. Na. Koje? Ali nije znači samo za mevduat, nego i dajiti mevdu hadise. Šeh Albani je dakle napisao ovu silcilu i u njoj spomenuo i ti izmišljene predaje. I dajit i mevdu. I ono što je slabo i ono što je izmišljeno. Jedan od tih uh, izmišljenih hadisa, a, koji je dosta proširen, draga braćo, među ovaj, uh, među narodom, čak se više i našom ulemom po znacima navoda, <clears throat> jeste hadis ihtilafu ummeti rahme. Ihtilaf moga ummeta je e, rahmet. A kaže imam subki, kaže učenja, učenjaci su se umorili u pokušaju da nađu sened ovom hadisu. Ne mogu da mu nađu sened. Pa sam subhanala gledao jednu emisiju <laughs> gdje se raspravila jedan iz Beograda, Beogradski jedan muftija, jedan doktor iz Bosne. Jedna neka ja, rasprava, dakle, javna i onda sad ovaj iz Beograda navodi kao dokaz ovaj hadis, kaže poslanik sallam, sad ta dešava i on se da kaže, da koristi kao dokaz, kaže poslanik sallam je rekao, ihtilafu ummeti rahme, ihtilaf mog ummeti je rahme. A ovaj doktor iz Bosne ga ispravlja, ne, ne, kaže, nije tako hadis, nego ihtilafu ulema i ummeti rahme. Ihtilaf uleme moga ummeti je rahme. A ono hadis izmišljen i tako i tako izmišljen, a ovaj ga sad ispravlja, kaže, ne, nije tako hadis, nego je ihtilafu ulema i ummeti, ihtilaf moga ummeta je, kaže, rahmet a jedan doktor, drugi svršio fakultet, <laughs> a znači kao dokaz koriste izmišljene hadise. Inna lillahi wa inna ilaihi rađeom. Ako su nam takve muftije, muhtija, <laughs> na. Naam. Zaustavit ćemo se inša Allahu ta'ala ovdje. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nas sačuva dunjaluka i dunjalučkih iskušenja. Molim ga uzvišenom subhanahu wa ta'ala da nas sačuva od toga da se dunjaluk nastani u našim srcima. Molim ga uzvišenom subhanahu wa ta'ala da nam oprosti naše grije i da nam se smiluje. Ekulu li hada وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا في جبين العز شامة شامخا كالطود فينا ما حنى للكفر هاما لقنا الباغين درسا شاهرا فيهم حسانا شامخا كالطود فينا ما حنى للكفر هاما لقنا ألقنا الباقين درسا شاهرا فيهم حسامة نعم أسامة نعم أسامة نعم أسامة في جبين العز شامة في جبين العز شامة نعم أسامة نعم أسامة نعم أسامة نعم أسامة في جبين العز شامة في جبين العز شامة